शाम द ज़ालिम नगरी विच सदा तूं ते वजाद खड़ो तारोदा तक देर वक्त ॾाया हां द ज़ालिम नगरी विच सदा तूं ते वया मज़लोमी दे हद मुक गई विच गरबत टुर भेण गाई मज़लो दे हद मुक गुरबत टाइण गई कितूं سارا मजड़ी پرایا ہے شام دی ظالم दाल وچ सादातु तु वक्ताय